چه تقوا چه دبید تقوا چه دبید تقوا شنی که آدم مفترض الله اجتناب محرم الله چه الله فرض کرد انجام بده و چیز الله رو تمکنی پرهیز کن شو تقوا هر چه الله رو تمکن کنی هر چه الله رو تمکن مکن عیش تقوایی تقوا شنی شب تا نماز بانی رو تا بیگه چیکار روزه بود کم تقوا داریم چه تقوا نبی یک صحابی می کار کرد یک صحابی کارش شب تا صبح تهجد و هر روح روزه روزی سلمان فارسی رفت پیش دیسی که خانومی چو شلخته و نه وزینی همچون نه پوچی نه رنگی نه مودی نه دست نه هیچی شوق پوکی تا این هنگی پچو شتو بود پرکت واش کنه ای واجه کار که بار گیبتا شما تا سبا و نواز وانه رو تو بیگه روزه و هیچ نه جنی هایده گفتی هم چو دیا گفتی واشو شپین که بود مد وابد بود مهمان بانه تو گفتی وابد هنچو گفتی و هم نکفت چیز بود که چی کنه نماز بود بابس وابت اپلا چیز بود پیو دستی در بابس و تحجوز نو با هم چیز بود چیز بود پیو دستی در بابس تا نزدیک تحجوز کرسی و سهرگاه کتپا دا نماز و سوک بود روزو بود نبود چند چیکار تا شروع کرده هر شب تا سو نماز روز بگر روزش کرده او الله تعالی نفس سر تو حق داده نفس سر تو حق هست نفس نه تو نفس چون نفس یا به کشای بود نفس تو نی کشی این چیز بوده دیگه استا حق هستی ضعیف کنی نفس ده حال برد گفت نفس مزوره تو نه که نفس هنچ تو کوش کی حقی رمده ورش کوشی نوش اما زل کوشو کنی دیشلا کچو نه نفس این نفس کا علیک حق ولزوجک که حق او نفس سرتو حق ها همسر سر تو حق شفا حقها كان هضابك داس هم بود وای وايد شكورت من شوفته گفت واش ما چو گفت تو روزه بی هست عبد الله عمرو بن تو چی روزه بود تو ما سه روزه هر روز ده رو بود سه روزه داره هر سه ده رو سی بی سه روزه بدار این باید روز تا ثواب گفت واجب روز کم واجب ہے هفته درو و تو شو بچی بودی همون گشت قدرت مارات رو واجب ہے گاهری ہے راهی نے سوم داود یک روز بور یا روز دار یا روز بور یا روز دار کوته واشه هر یا روز روزه یا روز افطاری یا روز روزه روز افطار کو واجب ما حساب گشتر مدار پیر بود پیر که بود نو داشت نکا او ای کاش آ نسیت واجب من کرتا گپ مزور دینه و هر روزه ما بودیم، رو دیگه نیشو کردن نکه گرچون نیکو هفته کلا وارد هفته کلا روزه اند یعنی رو کلا وارد این انرژی گه اب رو کلا روزه تا آخر عمر نفس تو مکشید شو که اصلا نه حق زایی کنه یا هیچ حقی نیست چیز هر چیز الله تعالی حق داد حقی را دام کنه گو زندگی خوشگوار بود زندگی زندگی جنت بود زندگی زندگی حوران بهشت بود آرام آرامش لطف زندگیه تو عذاب بده ما ته این که عذاب بده فلان چیز مکه فلان چیز مکه فلان چیز مکه از هر چی محروم بو چې شتم الله وراه همشي اغامت اغامت لجنه تبيها انا برضو تبيها شنو راهي راهي شو چې اگر جنینی اگر جنینی مردین پر سلاح خو چاره دې کې سری مو بورې سلاح کې مردینی چاره سورین یو سری بورګي نو شنو شنو کې جنینه نو پاش رو کړ سره کوړتنه اشواش کارنا بل شو اک جنین مرد این شهر راهی هست دلی راه چیو دلی شین که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها تی مسجد نبی حبشیان ولارش تمرین تمرین جنگی کنی تمرین جنگی کنی تک تک شمشیران یا کتو واجب منشان چاره واجب بیا بعد دو کواسر کوپه اینا گفت چارش پشت دیوار چاره چاره سی تبی و عایشه خسته بود کتو واجب نباس ایر کرد اب دیگه فوراً دیگه حدیثی وانه سوپیان که شعوده واجه رد بود تو دوانا بیبیان نستی ہز زینب و گفتی که حضرت عبدالله ابن مقتور از بود نابینا یا گفتی که چی نستی شما ده گفت واجه شکوری ما رو نگیم گوش ما هم کورید نگوش ای حدیث چونه کنی آه حدیث بر احتیاط تقوا همایی و ما قرار دم که بله اگه است رایی هست ما چاره بر جنگ است رایی هست متوجه بودی؟ बात सख्त अमल करें ज़िंदगी आसान भी करें ज़िंदगी आसान हो इनके सख्त माशा पे करें जन्नत सख्त हासिल जाना राहतर हासिल हो सख्त हो सख्त नहीं को ज़िंदगी अंत हर तुरफ से करता ये वह देखिए खाम सवादार रहे नुहमेश जंग दावाइन